بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة Mi smo juče završili sa hijđrom, završili smo temu o hijđri i poukama iz te lekcije i danas inša govorimo o jednom novom periodu i govorimo o prvoj bitci u islamu, prva velika bitka, bitka na vedru. Dakle, poslije hijđe Resul sallallahu alaihi ve uspostavlja polahko islamsku državu u Medini. Povezuju se konci i redovi. Međutim, to nije bio razlog, to iseljenje nije bilo dovoljan razlog da i mušici ostave na miru, da ih puste, da slobodno pozivaju, da šire islam, da šire vjeru, da šalju daje i tako dalje. Dakle, to je običaj svih nevjernika. Oni neće ostaviti vjernika nikada na miru, bez obzira kako on postupao i šta on radio. Da li se ti borio ili ne borio, ili činio dao ili ne činio dao, to je sunnatullah. On tebe neće ostaviti na miru. Sve kad bi ti njega ostavio na miru, on tebe neće. Trebamo na početku spomenuti šta je bio uzrok ove bitke. Naime, znamo da je uzrok bitke na Bedru bila mušička karavana koja je na čelu sa u Sufjanom a natovarena velikim bogatstvom, a to je bogatstvo pretežno bila roba muslimana koji su iselili iz Mekke u Medinu, s kojim su oni trgovali i na osnovu koje su zarađivali, koja je krenula za Šam. Resul sallallahu alaihi veselem kada je čuo, on je bio poslao izvidnicu prije nego što su otišli u Šam da ih presretnu, međutim oni su već bili otišli, pa je poslanik sallallahu alaihi veselam čekao kad će se vratiti ta karavana, kad se budu vraćali iz Šama da ih dočekaju, da ih presretnu i dozvolio je da se ta karavana presretne i da se to bogatstvo uzme za uzvrat, da se uzvrati na takav način mušicima na ono što su oni njima uradili u Meki, što su uzeli njihov imetak. Kada se vraćala ta karavana, Resul sallallahu alaihi veselem je okupio 300 i nekoliko boraca muhađira i ensarija. Dakle, ova bitka nije bila lađa, nije bilo obavezno svim muslimanima izići, izići iz Medine na Bedr. I izišao je Resul sallallahu alaihi sellem na Bedr. Nakon toga je Ebu Sufjan saznao saznao preko svojih špijuna da je Muhammed s.a.v. izišao s vojskom da presretne njegovu karavanu. Ebu Sufjan naravno je želio da spasi karavanu i onda je obavijestio mušike i glavare Mekke o postupku Muhammeda sallallahu alaihi sellem i onda je Ebu Džehl reagovao onako kako svi faraoni reaguju okupio je Kurejšije okupio je poglavare i naredio je da se mobilizira vojska da iziđu i da zadaju konačan udarac konačan udarac islamu i smatrao da je to dobar povod da se konačno završi sa Muhammedom s.a.v. islamom i sa sljedbenicima islama. Abu Sufjan kada je spasio karavanu savjetovao je mušicima da ne izlaze. Savjetovao je da ostanu u Mekvi ili da se vrate nazad. Međutim, Abu Džahl to nije usvojio i on je izišao s vojsku. Nas zanima sad na početku jedna stvar prije bitke. Dakle, i poslanik sallallahu i ashabi nisu znali da će biti bitka, nego su željeli da onaj presretnu karavanu. Poslanik sallallahu je vidio kakva je situacija u redovima, da je njih malo, saznao da mušika izišlo 1300, 300 ih je napustilo, jedno pleme je se vratilo, ali je ostalo otprilike 1000 vojnika, dobro naoružani, sa velikom opremom o kojoj ćemo kasnije govoriti tako dalje. Ovdje nas sad interesuje zasjedanje Šuri. Poslanik sallallahu kad je vidio stanje, okupio je ashabe i interesovalo ga je njihovo mišljenje, šta oni kažu, da li će da se sukobe sa mušcima ili da se, da se ne sukobe. Naravno, Abu Bakr as je izišao kad je poslanik alejhi završio svoj govor, iznio svoje prijedloge, onda je Abu Bakr radijallahu ta'ala izišao i kazao da podržava sve ono što je kazao poslanik sallallahu a zatim Omer, a onda poslije toga izišao je Miktad ibn Amr i rekao o Allahu poslaniće idi putem kojim ti Allah Želešanuhu pokazao mi smo s tobom i tako mi Allaha ma šta se dogodilo nećemo ti reći kao što je rekao kao što su rekli židovi Musa i selamu idite ti tvoj Bog pa se borite nego ti kažemo Ili ti sa svojim gospodarom pa se borite a mi ćemo se uz vas boriti i tako mi stvoritelja koji te je učinio poslanikom da kreneš s nama bilo gdje, bilo gdje mi bi se s tobom borili i ne bi te, ne bi ostavili. Poslaniku selem se svidjelo ovo i zatražio od Allaha žanu da spusti svoju milost da da reke tome ashabu. Međutim, to je ovaj ashab je bio od muhađira. Ovaj ashab je od muhađira. A mi znamo da poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je sklapao ugovor sa ensarijama na Akabi, da će ga pomoći, da će ga pomagati, šta je bilo u tom ugovoru još? U ugovoru je bilo spomenuto da se neće boriti s poslanikom sallallahu alaihi sallam osim u Medini. Osim u Medini. Pa je poslanika sallallahu alaihi sallam interesovalo mišljenje i Ensarija. Mišljenje Ensarija. Sad ibn Muaz je to primijetio. Pa je rekao, ja Rasulallah, kao da želiš da mi govorim. Kao da želiš čuti naše mišljenje. Kaže, jeste. Pa je rekao Saad, nemamo mi šta govoriti. Mi smo sve rekli, onda kada te priznano smo za Allahovog poslanika i kada potvrdismo objavu koju ti prenosiš od Allaha Đalešanuhu i kada primismo Islam. Kada smo ti dali prisegu na vjernost. Idi Allahu poslaniče kuda želiš, jer tako mi stvoritelja, kada bi nam se ispriječilo čak i more. Pa ti krenuo preko tog mora i mi bismo krenuli s tobom. Dakle, to su riječi Sa'd ibn Muaza koje su oduševile poslanika sallallahu alaihi ve jer poslanik sallallahu alejhi kako će vidjeti kasnije kad budemo nabrajali neke pouke, nije želio da je Ensarije tjera u borbu. Nije bilo negdje oko 80 i da su oni napustili onda bi se puno smanjili ti redovi. Dakle, ostalo bi, ostalo bi onaj 200 ljudi da se suprostavi hiljadu mušrika. Dakle, nakon toga, šta se dešava? Kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem izišao na poprište borbe te velike bitke na Bedru, rekao je, ja rab, izišli su Kurejšije sa svojom konjicom i sa svojom pješadijom i sa svojom snagom, želeći da u laž utiraju tvoga poslanika. Allahu moj, ispuni što si obećao i pomozi nam s ketibom meleka u ovoj bici protiv mušrika. Al, se traži pomoć od Allaha Đalešanu. Nakon toga sanja Allah mu objavljuje u snu skoru pobjedu inša Allah i kad se probudio obavještava Ebu Bekra i kaže mu raduj se Ebu Bekra ili hoćeš da te obradujem Ebu Bekre kaže obraduj me s čime me možeš ti obradovati nego s dobrim kaže Allah mi je obećao o Ebu Bekre da će mi poslati hiljadu meleka na čelu s Džibrilom koji će s nama učestvovati koji će s nama zajedno u safu boriti, boriti protiv mušrika. Allah Đelešanuhu to govori i spominje u suri Anfal kad kaže Evo billahi mine šeitan rađim إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين i kad ste od gospodara svoga tražili pomoć pa vam se on odazvao Dakle, id tastabithuna rabbakum. Kaste, dakle, prije istiđave, prije odziva na dovu je dova, traženje, jeste istigata. Tražio je poslanik sada od Allaha i Allah mu je obećao poslati ketibu meleka. Nakon toga, dakle, govorit ćemo o toj velikoj bici i o hrabrim borcima koji su izišli iz Medine na čijem čelu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve a kad je on vođa, onda nema potrebe za drugim vođom. Hoćemo da se zapitamo, braćo, ovdje jednu stvar da povežemo to malo sa našom stvarnošću, da sve približimo bedru. Većina nas danas zna koliko ima iz Medine do bedra. Iz Medine do bedra ima otprilike 160 km. Bio je Ramazan, velika vrućina, daleko. Šta su imali ashabi na čelu s poslanikom sa veseljem od prevoznih sredstava? Jesu li imali helikoptere? Jesu li imali tenkove? Jesu li imali migove? ništa od toga nisu imali. Imali su 70 deva i dva konjanika. Po trojica ljudi su jahali na jednoj devi, na smjene. Da vidimo šta je uradio vojskovođa. Šta je uradio komadant, poslanik sallallahu alejhi Ako su ovi svi jahali po trojica, je li on sebi dao neke privilegije? Je li on kazao, ja kao vojskovođa imam pravo da stalno jašim, da bi došao odmoran, kako bi mogu rasporediti vojsku i tako dalje. Nije vallahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam je jahao zajedno na smjene, dakle s Alijom i sa Mersadom ibn Abi Mersadom. Mijenjali su se. Kada bi dođe red na jednog od njih, oni bi rekli, ja Rasulallah, nemoj tako. Nemoj silazit, nego ti jaši. Ti jaši, mi nemamo potrebe, mi ćemo voditi devu. Ne želimo da ti silaziš sa devi. Šta im je odgovorio poslanik sallallahu alaihi Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, vallahi, vi niste snažni od mene. Vi niste izdržljiviji od mene. I vi niste potrebniji od mene Allahove milosti i Allahove nagrade. I ja očekujem za ovu neizmjernu Allahu nagradu. Dakle, to je poslanik s.a.v. To je vojskovođa, to je uzor. Allah Želešanu za njega kaže lekade كَنَ fi A usva je kudve, pravi uzor. uzor. Praktični uzor u svemu. Allah Želešanu nije rekao za Rasula s.a.v. Vi u Allahom poslaniku imate uglednog alima, imate velikog govornika, imate vojskovođu, imate filozofa, imate ovo ili ono. Ne, nego vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzak. Onaj koji nešto kaže i prvi, ako je naredba, sam je prvi izvršava. Kako kaže Ali radijallahu Allah u najtežim bitkama mi smo se krili iza poslanika sallallahu alejhi Kad je bilo najteže, Poslanik sallallahu alejhi kako ćemo vidjeti kasnije u, drugim bitkama, on ide prvi, a ashabi to najhrabriji se kriju za njegovih leđa. Allah što nam kaže, lima kolune, mala tef'alu. Zašto govorite ono što ne radite? To kod poslanika nema, jer je on uzor i najbolji primjer za sve momentu sudnjega dana. I tako je odgojio ashabe, tako je odgojio vojsku koja je izišla tako malobrojna, ali spremna da se sukobi sa širkom, nisu pobjegli, jer da su pobjegli tada, da su tada pristali na, na takav poraz, takvo poniženje, onda bi to mušici žestoko iskoristili. Vidjeli bi, dakle, da čak slabost ideje i sumnju u te njihove vrijednosti i vjerovatno bi krenuli na samu Medinu da, da je pokore i da poubijaju muslimane. Ali su imali pred sobom istinske vjernike za koje Allah Đelešanohu kaže terahum rukan suđedan jebtaguna fadlan min Allahi varidvana. Vidjet ćeš ih dakle kako čine ruku i seđdu, tražeći time nagradu od Allaha Đelešanu i njegovo zadovoljstvo. Na njihovim ramenima nema zvijezdica ni činova. Nema od, ništa od onoga što ima u današnjim vojskama, kod današnjih generala, kod današnjih, kod oficira, koji kad se desi rat i kad se desi bitka, kao što je kod nas desila, komanduju iz daleka, s nekih velikih brda, iz rovova i tako dalje, preko motorola, preko raznih stanica, ne idu naprijed s vojskom. Nego njihovi jedini činovi koji su bili. Allah je opisuje tako mahum fi uđuhi min etharis suđud. Na njihovim licima su tragovi od seđde. To su jedini znakovi koje su oni imali i to su najbolji i najuzvišeniji znakovi. Dakle, mi želimo da govorimo o Bedru, mada, braćo, mi nismo dostojni da govorimo o Bedru. Jer mi smo daleko od te ketibe muslimana i naša stvarnost je daleko od toga, ali želimo barem da izvučemo neke pouke. I ovo je samo jedna kapljica iz tog mora Rasula sallallahu alaihi ve sellem, jedan red iz knjige koja ima na milijune stranica i samo jedan mali dio iz ogromne cjeline. Govorit ćemo dakle o Allahovoj pomoći na bedru. Imamo dvije skupine. Kako su mušici? Jer mi ove stvari znamo iz Sirije ali hoćemo iz određenih momenata, iz da izvučemo pouke na za naš život. Kako su mušici izišli iz Mekije na dan Bedra? Da se bore protiv Rasula sam i I kako je bilo stanje muslimana kad su izišli iz Mekije kao muhađiri u Medinu. Dakle, te dvije slike, ta dva prizora treba da nam budu na umu. Da bi sebi opojasni sliku muslimana i sliku mušika. Allah Đelešanohu kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Ne budite kao oni koji su izišli nadmeno da ih neko vidi iz svojih domova kao što je Abu Džehl izišao sa svojom vojskom da unište poslanika sallallahu sallam islam Ne budite kao oni. A šta kaže za muhađire koji su napustili, koji su pro... Lil fukara il i uhriđu min dijari. Kad govori o, o ratnom plijenu, kome on pripada? Pripada muhađirima koji su uhriđu min dijari, koji su protjerani iz svojih domova. Dakle, jedni su izišli, prva skupina izišla nadmeno, puna rija, puna sebe, puna kibura i želje da uništi Muhammeda s.a.v. i njegove sljedbenike, da ih poubijaju, makar im bili najbliži rod i da završe s a druga skupina je ponizna pred Allahom Đalešanuhu, potjerani su iz svojih domova i izišli su nasilno, nisu izišli dobrovoljno. Dakle, to su stanja jednih i drugih prije bitke. A što se tiče bitke, Resul sallallahu alaihi ve sellem ima jedna predaja, ja bih skrenuo pažnju braćovu, u razgovoru sa braćom ovom, našim dajijama, ima jedna stvar koja je vrlo interesantna za siru. Što ima jako dosta predaja, koji su kod nas uobičajene, poznate, koriste se puno, Međutim, kad je u pitanju sira, nema jasnog tahriđa tih hadisa da se zna tačno ko bilježi ili sahi, ili i tako dalje. Međutim, zato ja upozoravam na sve ove predaje koje mi prenosimo, svi sira koji su napisani. Uzeli smo neke, neke predaje, ali s rezervom ne znamo išli sa i ništa. Dakle, želja nam je da skrenemo pažnju na tu stvar. Ima jedna predaja u Siri da i Resul sallallahu alaihi kada je pred bitku kada je vidio skupinu muslimana i skupinu mušika u kakvom su stanju halu, da je rekao, da traži pomoć od Allaha što i kaže Allahumma innahum fa Gospodaru, oni su gladni, pa i ti hrani Misleći na muslimane. Allahumma innahum uratun faksuhum. Gospodaru, oni su goli, pa i ti odjeni Allahumma innahum hufatun Gospodaru, oni su bosi, slabi, pa i ti pomozi. Dakle, tu je stanje muslimana. Goli, bosi, slabašni, malobrojni, međutim, čvrstog oslonca na Allaha Đalešana i ubijeđeni u Allahu, u Allahu pomoć pobjedu. Na drugoj strani Abu Džahl doveo opremenu vojsku, jaše na konju, gordo, oholo, i čak, na, čak je naredio da se svaki dan zakolje po devet ili deset deva, pijančenje, muzika, pjevaljke, jer su bili ubijeđeni da je to kraj sa Islamom, kraj sa Muhammedom Islamom, njegovom davom, njegovom vjerom. Resul sallallahu alaihi ve sellem nije braćo rekao, i to je od povuka koju smo ponavljali ovih dana, nije rekao ja sam Allahov poslanik. I mi ćemo sigurno pobijediti buđa, nego je uzeo sve uzroke. Pripremio je ono što je imao, pripremio je. I onda se oslanja na Allaha u upućuje njemu dovu i traži njega pomoć. I počela je bitka. Kako je počela bitka na Bedru? Prvi koji je izišao da se sukobi s muslimanima, zna neko kako se zvao taj čovjek. Kako se zvao čovjek koji je prvi izišao da, da se suprotstavi muslimanima koji je rekao tako mi Boga ja ću ili otići uništiti one njihove bunareve jer su muslimani imali bunar a zapravo su ostale dok me ne ubiju ili dok ja ne izvršim svoj cilj dok ne osvojim taj bunar ili dok ga ne uništim taj čovjek zvao se Esved ibn Abdul Esed izišao je a prsa su bila puna mržnje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a pred njega izišao lav islama Hamza radijallahu ta'ala i tako ga žestoko pukao sabljom da mu je odmah nogu, jednu nogu odsjekao i on je pužući, pužući želio da, da dođe, da ostvari svoj cilj. Pogledajte, paganskog žara od mušrika. Nema nogi, nema nogi, ali on uporno hoće da dođe do tog bunara kako bi izvršio svoj zavjet i normalno prilazi mu Hamza i onda ga ubija prije nego što je uradio to. Dakle, izlazi Hamza, Amidža Allahov poslanika i vođa šehida, čovjek iz te ketibe koje Allah žena opisuje u suri Taube kad kaže la mesčidun usisala takva min avvali javmin la haqqan takuma fih fihi rijalun yuhibbuna tapaharu Kaže Allah Đelešanuhu, mesčit koji je sagrađen od prvog dana na takvalu, na bogobojaznosti, preći je da u njemu obavljaš, obavljaš namaz. I kaže Allah dalje, u njemu su ljudi, muškarci. Fihi riđalun juhibbuna yatataharu. To su muškarci koji vole se čisti. Vole da svoju dušu od svega što, je, što, što ne valja i vole da čiste svoja tijela. Interesantno da Kur'an mnogo puta spominje te muškarčine istinske, istinske mu'mine, istinske vjernike, kakvi su, kakvi su bili ashabi. Kad kaže Allah žanu, minel mu'minine riđelum od vjernika, od mu'mina ima muškaraca. Allah žanu ne upotrebljava džab ovaj izraz, riđel, muškarci, ili riđelun la tulhihim tiđaratun vala bejun an zikrillah. Muškarci, ne kaže ovdje mu'mini, nego muškarci koji ne sprečava trgovina da spominjemo i veličaju Allaha Đalešanuhu. Dakle, to su muškarci, to su ljudi koji je odgojio poslanik sallallahu alaihi ve sellem koji su sa njim zajedno vodili bitku protiv mušika. Postoji jedna predaja za koju se također ja ne znam je li ispan, je li sahil daji da će ovaj Esved ibn Abdul Esed biti prvi čovjek na sudnjem danu kome će biti data knjiga u lijevu ruku. Njegovi dijela u lijevu ruku što će mu najaviti konačnu propast i vječan boravak u džehennemu. Kada je počela posle toga bitka izišao je Abu i sa njim trojica. Utbe Rebija, Šejb Rebija i Velid ibn Utbe. Pa je rekao Abu Džehl, o Muhammede, izvedi trojicu svojih da se sukobe s našom trojicom. Pogledajte, braće, sad ovdje kako postupa poslanik sallallahu alaihi sallam. Ensarije su već pristale. Pristale da iziđu s poslanikom sallallahu alaihi sallam u borbu. Nema više dvojbi. Međutim, željeli su da iziđu. Bile su izišla trojica Ensarija. Abdullah ibn Ravaha i još dvojica Ensarija su se da se poslanik sa selem i povlači, ne, ne vi, nećete vi, nego poziva koga? Poziva Hamzu, Aliju i Ubejdu ibn, Harisa. Hamzu svoga Amidžu, Aliju Amidžića i također drugog Amidžića, sin poslaniku Amidžu Ubejdu ibn, ibn Harisa. Najbliže svoje rođake. Njih poziva da oni iziđu na dvoboj. Ovo je vrhunac mudrosti. Nije pozvao nikog drugog, da bi ovi drugi mogli kazati zaštitio je svoje rođake. Nije zaštitio stavio je tamo negdje u pozadinu. Nego ovo je primjer svima nama, primjer istinske pravednosti i poziva ih da ustane da krenu prema džennetu inša Allah koji je širok koliko nebesa i zemlja. Dakle, nema krvnih veza, nema srodstva, nema plemstva, nema ništa od, od toga, nego iziđite u boj, jer zaista je nagrad od Allaha Đelešanuhu velika. Pa je Hamza se sukobio sa Šejbom i ubio ga, Alija je usmrtio Allahom voljom veli Velida ibn Utbeta, a Ubejd je bio ranjen i nakon toga su ga odnijeli ranjenog i spustio je dušu u krilu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U ovoj bici mušici su primijenili taktiku napadni pa se povuci. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve sellem je primijenio drugu taktiku. Primijenio je taktiku čvrstog safa. Čvrst saf čija je glavna deviza bila ahadun ahad. Jedan je Allah. I nema jače devize od te i to je bila garancija inša da će, da će uspjeti da će pobijediti mušrike. Rasul sallallahu alaihi sallam se pouzdao onoga koji je podigao nebesa bez stubova pa je u trenutku bitke rekao gospodaru ispuni obećanje gospodaru ako ova danas skupina bude poražena neće ti imat ko činiti seždu, seždu na zemlji. To je danas ako umru ovi. Ako oni izginu, to su jedine muslimani na zemlji danas. Nema istinskih muvahida osim njih, osim ovih 300 313 ljudi i oni normalno koji su ostali ostali u Medinaku, budu ovi poraženi i ima dole se ne piše dobro pa je Allah Đalešanuhu poslao svoju pomoć i u suri Anfal kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا kada je Allah što objavio melekima ja sam s vama pa učvrstite vjernike učvrstite one koji vjeruju pogledajte ovog izrada Allah što kaže ja sam s vama Zamislite vojsku s kojom je Allah Đelešanu, s kojom je gospodar svjetova. Može li ta vojska izgubiti? Dakle, s tom vojskom nije bio Javier Solana, ni Clinton, ni, ni Aleksandar Veliki, ni bilo koji drugi vojskovođa, nego gospodar svjetova. Ja sam s vama i u istinu, kako kaže Imam Kurtubi, to se ne odnosi samo na poslanika, sa na sahabe, nego neće se nikada, kaže, sukobiti jedna skupina muslimana protiv širka i protiv kufra, a da Allah neće poslati meleke u pomoć muslimanima i da Allah neće biti s njima. A Resul sallallahu u svom hadisu kaže neće nastupiti sudnji dan dok se ne sukobite sa židovima. Tako da će i drvo i kamen govoriti o musliman, evo židova ubiga. Neće biti poslanika. Ali muslimani će, normalna stvar, bit će Isala i Selam, bit će Mehdi, ali Dakle, to je dokaz da, da su meleki ili ketive meleka uvijek uz muslimane i da oni pomažu muslimane protiv mušika. I to koga je Allah samo poslao? Ko je bio na čelu ketibe ovih meleka? Bio je Džibril. Allah Želešanu je mogao poslati Mikaila, mogao je poslati Israfila, mogao je poslati bilo kojeg drugog meleka. Međutim, Allah je poslao Žibrila koga je Allah opisao kako? Innehu la kaulun rasulun kerim. Dakle, on je, govori za Kur'an da je on govor plemenitog izaslanika. Dakle, Melek Džibril dostavlja objavu poslaniku sallallahu alaihi sallam. Allah za njega govori da je on posljednik snage i da on ima toliko i toliko krila, da će on biti na čelu te ketibe Meleka. I šta se desilo? Kada je Džibril došao sa ostalim Melekima na poprište borbe, šta je prije toga bilo? Iblis je došao u liku Surake, jednog od mušika, i nagovarao i da iziđu u borbu. Nagovara se bore. Međutim, kada je vidio Žibrila, kada su sablje počele da sjevaju, kada su glave počele da padaju, kada su ljudi počeli da gaze po krvi, kada zemlja počela natrapati krvlju, Iblis je vidio opasnost. Nije mogao da izdrži, da dočeka Meleka, Žibrila, koji je bio na čelu ove ketive Meleka, pa je rekao šta? فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين kaže kada se sukobile dvije vojske onda je Iblis rekao šta ja se vas odričem u ljudskom liku je bio pa su ga upitali neki od njih kud bježiš kaže ja se vas odričem ja vidim ono što vi ne vidite ja se bojim Boga sad se Iblis boji Boga i bježi sa bojnog polja Šta se dalje desilo? U tom trenutku Bilal je vidio u Mejeta ibn Halefa, kod koga je on bio rob, koji ga je mučio, pa mu je prišao, kad je ovdje rekao je, tako mi Allaha, ako ovaj mušik ostane živ, neće biti dobro. Prišao mu je i ubio ga. Ima puno tih događaja koje bismo mogli izdvojiti i kasnije spomenuti pouke, ali želimo se zadržati na jednom koji je posebno interesantan i vezan je za omladinu. Dvojica mladića, dva dječaka, došli u Rahmanu i kazali su Pokažam Ebu Džahla, gdje je on? Pa kaže, što će, što ih pitate za Ebu Džahla? Kaže, pitamo zbog toga što smo se zavjetovali Allahu, da ćemo ga ubiti, jer on mrzi Allahu poslanika i on želi se boriti protiv poslanika. Kako ćete ga vi ubiti? Što vi imate? Ne možete ga vi ubiti. Kada mi želimo da ga ubijemo. I kasnije su došli dvojica vukući glavu Allahovog neprijatelja. Dakle, pogledaj kako je Allah ponizio Ebu Džehla, ubila se ga ova dvojica Rasula sallallahu alaihi ve sellem, kad bi sad upoređivali stanje omladine današnje muslimanske sa mladićima i sa omladinom Rasula sallallahu alaihi wasallam vidjeli bi zaista veliku razliku. Ne samo s mladićima, djecom, dječacima, nego sa odraslim ljudima u nedostatku upute, umjesto istine, umjesto svjetla, pogledajte danas muslimani, da ne govorimo o nevjernicima, da ne govorimo o mušnicima, gdje muslimanska omladina provodi svoj život. Gdje provodi svoju mladost? Gdje troši, gdje troši svoj život? I umjesto razumnog ponašanja u islamu i uživanja sa islamom, vidimo omlaku potpuno izgubljenu, probušenih ušiju, probušenih noseva, po kafićima, uz muziku, uz razvrat i, ta, i, tako, dalje, i tako dalje, uz blud, zinaluk, krađe, noći provode, ne samo dakle dane, nego noći provode, provode na takav način. I pogledajte, ima još jedan ibret u ovome. Takve ljude danas, to je postala normalna stvar, takve ljude svi trpe i tu omladinu. I to im odobravaju. Kad govoriš sa roditeljima njihovim, kad pričaš s roditeljima takvim, vidjet ćete da roditelji provode besane noći, čekaju što će se desiti njegovoj čerci ili njegovom sinu. Međutim, to je postalo normalna stvar. Zašto? Ja bih sad ovdje nadovezao na ono što je govorio brat Halil vezano za, za Maruf. Da je Maruf, ono što je Allah rekao da je Maruf. Ono što je dobro, to je dobro, ono što je Allah rekao da je dobro. Ne ono što ljudi misle da je dobro. Jer pogledajte kako se može izopavati situacija. Kada, jer nekada dobro u očima ljudi može postati zlo. Ili obrnuto. Zlo u očima ljudi postane dobro. Evo zna, normalna stvar, normalna situacija. I druga i alkohol, i prostitucija, i homoseksualizam. Čak se u državi jednoj, u našoj u ostalim državama, navodno i modernim civilizam, legalizuje homoseksualizam. I to niko ne kažnjava to Ne Nema nikakvih sankcija. Ništa se protiv toga ne poduma. Međutim, kad ta omladina shvati u kakvom je blatu, u kakvom je halu i kad prihvati istinu, kad se vrati Allahu Đalašanuhu, pa umjesto kafane uzme mesiju, boravi u mesčidu, umjesto razvrata želi da živi normalan život, želi da živi čedno, u braku, da izvršava Allah naravno i tako dalje, odmah su obilježeni. Protiv njih se diže kompletno društvo. Dakle, to je dokaz da ne možemo kazati da je dobro ono što narod kaže da je dobro. Ne možemo, vallaha. Danas kad vide bradonje, ljude s bradama, normalno, sređene, to je nenormalno. Kad vide čovjeka, ofarbane glave u 16 boja, smirišama ušima, to je normalno. I na njih niko ne obraća pažnju. A kad prihvate islam, kad krenu u mesčit i kad žele da se bore za Allahu vjeru, za istinu, za pravdu, onda ih nazivaju ekstremistima, nazivaju fundamentalistima, nazivaju ovako i onako. Zašto vraća to? Zato što smo mi izdali emanet. Zato što je ummet pogazio ponos. I zato židovi mogu harat Palestinu, zato Amerikanci mogu Zametnu rat među muslimanima gdje god hoće. Zato Rusi mogu ubijati Čečijene, postavljati raznorazne uslove i zato su muslimani Čečeni prepusti sebi, njih nekoliko hiljada. Zato Srbi, Četnici i Ustaše mogu ubijati Bošnjake, silovat, protjerivati, raditi što god hoće. Zato što mi nemamo ni odraslih ljudi koji su ni blizu na nivou ovih dječaka od 13 14 godina iz vremena poslanika sallallahu A da ne govorimo o velikim u islamu. To je pouka iz koji se desio s tom dvojicom mladića, dvojicom dječaka, radijallahu ta'ala anhum, koji su ubili Abu Džehla. Kada se bitka završila, poslanik, sallallahu alaihi veselem, dakle, pobjedili su muslimani, bilo dosta zarobljenih, bilo 70 zarobljenih mušika, poslanik sa salem je poslao izaslanika da obraduje muslimane u Medini. Jer oni su čekali, šta se desi muslimanima, mali ih, ovi se pripremili, tako izišli nadmeno joholo, stoliko vojnika, takvim oružanjem, očekivali su s neizvjesno što se desiti. I došao je tvoje haber, radosna vijest o prvoj pobjedi muslimana. Muslimani se radovali. Kada je došao poslanik sa veselem, ko je izišao pred njega? Izišli su židovi, koji su bili puni mržnje zbog toga što se to desilo. Jer su oni očekivali, oni se neće sukobiti, ali očekivali da će mušici dokrajati muslimane i gotovo, završeno s tim. Izišli su pred poslanika sallallahu alejhi i rekli su mu: "Nemoj se Muhammede puno radovat. Što te raduje to što si porazio nespretnjakoviće posebnu vojsku? Da li ste se s nama sukobili ili kad se s nama sukobite, vidjet ćete što i što je borba i što su pravi vojnici." Allah dželle odgovara im: "Kul lil ladina satuglabu Reci nevjernicima, reci židovima, bit ćete poraženi i u džehennemu okupljeni, a ružno je to boravište. U džehennemu okupljeni svojim mušicima koji su, bit ćete poraženi kao oni i bit ćete s njima zajedno u džehennemu. A to je zaista ružno boravište. I ovi ljudi su, ova prva generacija bili uz Allaha pa je Allah bio uz njih. I znali su za Allaha pa je Allah znao za njih. Čuvali su emanet, čuvali su objavu i Allah je pomogao i radili su po toj objavi, pokoravali se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To je bilo ukratko o bitci, sada bi samo ja spomenuo još nekoliko pouka iz ove bitke iz knjige Hadal Habib, ja muhib od Abu Bakra Džezairija. On je zaista po redu neke stvari vrlo dobro i na kraju svake lekcije spominje određene pouke. Ukratko, prva stvar i prva pouka koju možemo izvući iz ovoga, dakle kad budemo čitali o Bedru jeste Allahov zakon, sunnatullah, da se kazna ili grijeh koji neko počini da se uzraša istom mjerom. Muslimani su protjerani iz Mekke. Su htjeli da učine s tom karavanom, nije nikakav zulum, nije nikakvo nasilje, nego je to pravda. To je propis Islama. Dalje, druga stvar, uzimanje islamskog principa i njegova primjena u praksi, a taj princip je, Allah što objavio u Kur'anu kada je rekao Uzine lillazine yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allahe ala nasrihim laqadir dozvoljava se borba onima kojima je zulum učinjen, jer Allah je zaista moćan da ih pomogne. Sljedeća stvar, propisivanje šure. Od strane Allaha dogovornog vijeća, jer se muslimani dogovaraju i ovo je vađiv među muslimanima. Resul sallallahu alaihi ve nije htio sam da riješi to. Pogledajte kako okuplja i kako nas uči kako treba da se dogovaramo o svim pitanjima, a posebno o važnijim pitanjima koja su od opstanka nas, našeg džemata, našeg pokreta. Dakle, ne sam da iziđe na bed i da on preči, mada mu je Allah ukazao na pobjedu. Jedno od dvoje će dobiti, ili karavanu ili bitku. A ja sahabe, s se savjeti da vidi njihovo mišljenje, što oni misle o tom. Dalje, iz ovoga možemo zaključiti, izvući pouku o obaveznosti čuvanja ugovora. O kakvim se ugovorima radi ugovorima sa Ensarijama. Poslanik kad je sklapao s njim ugovor, dakle nije tražio učestvuju u bici, osim u Medini ako budu napadnuti. I nudi im sada to. Traži njihovu riječ da vide hoće se taj ugovor promijeniti ili neće. Da su oni rekli, nećemo izići u bun, poslanik se pošto to ugovor. ne bi bilo od njih. Mi ne izlazimo dok ne budemo napadnuti Medini. Tako su se dogovorili, tako smo potpisali, potpisali ugovor i na to smo se zakljeli Dalje, dozvola iz ovoga vidimo, dozvola po islamu korištenje određenih simbola ili varke, varke u ratu. Nismo spomenuli taj slučaj, ali znamo o čemu se radi. Kada je poslani sa selem izišao sa Ebu Bekrom u izvidnicu, sreli onoga mladića kojega su kurešije poslale da vide gdje je poslani se selem. Pa je on pitao za Kurešije gdje su. Pa je poslanik rekao, kaže ti, ko si ti, pa ćemo mi tebi kazati sigurno ko smo mi. Pa je on rekao, ja sam poslat od Kureša ja sam taj i taj. A poslanik, on kad je njih pitao, kad dobio informaciju, pitao on poslanika, ko ste vi? kad mi smo od vode. Mi smo od vode. <laughs> dakle, dozvoljeno u takvim situacijama koristiti prevaru, jer kako je poslanik rat je varka. Dalje, znamo da su u toku bitke, da su nekoliko stvari koji su očiti znakovi poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi ve Kada je Ukaš ibn Muhsin svog sablju, Došao je poslaniku sa i kao, ja Rasulallah, ja sam slomio, slomio sablju, nemam s čime da se borim. Resul sa Veselim dao mu je štab, kaj ide bori se. I on je uzeo štab, kad ga je uzeo i sukao ga u mušike, on je postao sjajna sablja kojom je ubio mušike, dakle taj štab se pretvorio u sablju. Allah je ga pretvorio u sablju kao što je pretvorio Musa u štab u zmiju. I s tom sabljom, tu sablju se sahabi kasnije zvali, al aun, pomoć. Dakle, očita pomoć od strane Allaha velikom islamskom borcu u kašu i s njom je preselio ne u toj bici, nego ubio je mušike u toj bici na bedru i kasnije se borio samo s tom sabljom i s njom je preselio u bici protiv Murtida poslije smrti poslanika sallallahu alaihi što je očiti dokaz i znak odnosno muđiza ajet o poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. sljedeća pouka iz ovoga iz bitke na bedru koju možemo izvući jeste pravilo i načelo u islamu da nema ljubavi i nema prijateljstva sa kafirima i sa mušricima. Nema ljubavi, makar bili otac, majka, najbliža rodbina. Znamo da je Omer ubio svoga dajđu, e, mnogi ashabi su ubijali svoje bliže rođake, zbog čega? Zato što su suprostavili islamu. Islam je najuzvišeniji princip, on je iznad svega, to je Allahova vjera. I onaj ko neće ide tim putem, ko se poslaniku ne pokorava, protiv njega se bori i s njim se ne prijateljuje u ime ma makoliko po krvnom srosu bio nama blizak. Dalje vidimo istakom u džizu poslanika sallallahu nakon njegove dove slanja meleka i njihovo učestvovanje u bitci. Kad je Abbas bio zarobljen u toj bitci, Amiđa poslanika sallallahu jedan od sahaba je rekao ja sam ga zarobio. Šta je Abbas rekao? Nisi vala nego me je zarobio jedan izrazito lijep, čelav mladić kojeg ne vidim u vašoj vojsci. Nikad nisam dotad vidio tako lijepog mladića, a nema ga u vašim safovima. Dakle, to je dokaz da su meleki direktno učestvovali u toj bitci. Dalje, također, Allahu poslaniku sallallahu alaihi sellem u suri Hijri, još dok su bili u Meki, kad su se sa njim izigravali, kad su ga izdavali, Allah Želešanu objavljuje ajet prije te bitki Inna kefejnake mustahzi'in Mi smo ti dosta ili mi ćemo te pomoći protiv onih koji se smijavaju s tobom. Oni će sigurno biti poraženi. I taj dan padaju svi glavari širka, sve vođe širka ili većina njih na bedru. Allah šanuhu i uništava, ispunjava svoje obođanje prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Sljedeća pouka, braćo, jeste znamo da se na bedru desio nesporazum oko ratnog plijena. Kako podijeliti ratni plijen i došlo do malih nesporazuma među ashabima. I ashabi se s tim složili. I ovo je dokaz i pouka za nas da u svim sporovima, ma kako oni bili mali ili veliki, u svim sporovima ako smo iskreni prema Allahu Đalešanu i njegovom poslaniku sallallahu da se vratimo Kur'anu i sunnetu. Kad god između nas izbije nesporazum, a toga će biti stalno. Mi nismo veliki. Kad gledamo život ashaba i čak iz, iz najvećih fitnijih koji se događaju među ashabima, mi moramo izvući pouku. To je dokaz da su oni ljudi. Da su oni prije svega ljudi. Ali šta, šta ih štiti, šta brani to, šta sprečava da se, se ta fitna ne proširi i da se ne pocijepa muslimanski sav. Imam, imanska veza i vraćanje Kur'anu i sunnetu. Koliko je puta onaj džahilijetski žar progovorio u njima? Kad dođu, pa posjeća na dan Buasa, pa posjeća na dan bitke Ensarije, onaj Hazređ, ashabi iz Hazređa iz Posjećaj na to. I sukuju sablje. Hoće da se bore. Međutim, kada je i znači se vratu, u džahilijet, ja s vama. se. Može se desiti greška, ali brzo se vraća opet u kolotečinu. Dakle, može do svačije, do nesporazuma, ali ovo je princip Ova šura koju smo spomenuli na početku je ovaj princip vraćanja Kur'anu i sunnetu. Nemoj svoje lično ubacivati. Nemoj. Kad se kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi nema ti sada da daješ. Ne ti sada da daješ. Nemoj svoj razum uključivati i posebno nemoj svoju strast. Jer to je dokaz i to je znak zabude i znak neuzbillahi nifaka. Dalje, jedna od pouka jeste vrijednost Omera radijallahu ta'ala. U čemu? Kada su zarobljeni mušici, njih 70. Resul vaselem ni tada neće da odstupi od pravila šure i dogovora. I pita sahabe šta bi bilo najbolje da učinimo s njima, sa zarobljenicima. Pa Ebu Bubek kaže, ne, ja ih ne bih ubijao. Ja ih ne bih ubio, nego bih uradio tako i tako. Znamo što je sam toga uradio. Kaže Omer, ne. Danas treba da se pokaže al-vala al bara Ljubav i mržnja ime Allaha Đalešanu. Da u našim trunke sumnje u to da, da ti voliš zato što ti je nešto u srcu, a on muši. Nego da ih svi poubija. Sve poubija. Resul sa sam se nije složio s tim. Složio se s mišljenjem Bekra i tako i postupio. Međutim, Allah žena objavljuje ajet. Ma kana nabiyan yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard. Nije dozvoljeno poslaniku da uzima roblje dok ne izvojuje pobjeda zemlji. Allah žena potvrđuje mišljenje Omera ispravno. I ulema se razilaz zbog toga kažu da je više puta Allah objavom potvrdio, potvrdio mišljenje stav, stav Omera, kao što je stav o pokrivanju žena, ovdje na bedru i tako dalje, mnogim drugim situacijama. I kaže, Resul sam poslije toga, tako mi je Allaha, da je Allah poslao kaznu na nas zbog onoga što smo uradili, svi bi bili kažnjeni osim Omera, jer je on najispravnije postupio i nudio, nudio najbolje rješenje. Dakle, to bi bilo te pouke koje sam, koje sam ja odabrao iz ove bitke na Bedru. Molim Allaha čanu da se koristimo od ovoga i da ovo nađemo, inša Allah, na vagi dobrih dijela na srednjem danu, a da prije toga primjenimo ova pravila i ove pouke u našim, našim životima. Jazakumullah,